Sebastian Iriart, eh, sokoako langilea kanporatua izan zen, joan den abenduaren eh, emezortzian, hori dugu aipaga ondoko minutetan, ostegun untan, izan du eh, atzo berean, beraz izan du gutun ofiziala, eta hori guzia aipatzeko gurekin dugu, eren muruaga, bere ere sokoako langilea, zuere sokoako langilea, eta lab sindikatuko kidea ere, egunon eren? Egunon. Beraz, lehenik eh, pixka bat plantan emaiteko gaia eren, balio du eh, horroitaraztea, noiztik eta ze gertatu den, susen? Bai, dena hasi da abenduaren sortzian, abenduaren sortzian Sebastian Hiartek eskutiz bat jaso du, eta eskutitz horretan jartzen zuen ba, kanporatzeko prozedura bat martxan jarria zegola. Eta emez sortzian nukango zuela elkarrizketa horren inguruan. Beraz, bera gure gana etorri da, esan digu, ba, ez dut ulertzen, ez zer izaten aldean, eta hori, eta gu, bo, guk esan dugu, ba, berena da, itxoitea emezortzian, elkarrizketa, eta hor ikusko dugu, eh, ba, zer esaten duten. Beraz, emezortzian ukandu bere elkarrizketa, eta hor esan diote, ba, kanporatzeko prozedura, ba, bere produkziora iristen ez delako, martxan jarria zela. Beraz, berriz gure gana etorri da, eta hor, ba, gu guztiz eh, harrituta uh, gelitu gira, Ezta esamar da lehen aldia da olako prozedura bat jartzen zutela martxan, eh, produktibitatera ez iristeagatik. Hori hori arrango noan eren ez da, ez da gauza, gauza aski eh, arrunta, eh, ez dira gertatzen olako gauzarik? Ez ez, hori, esan bezala da, lehenengo aldia, berrogei urte, borreta bost urte dituzokoak, eta lehenengo aldia da, olako prozedura bat jartzen zutela, ba hori, uh, produktibitatea ez iristeagatik. Eta esamar da ere, oraindik dikarrituago, jakinez, be, aurtengo xifrak edo zenbakiak ezin hobeak direla. Aurten, ba, xifra errekorrak eh, gaindituko ditugu, eh, zuzendaritza finkatutako helburuak eguneko seian gainditzen ditugu, horrek suposatzen du urte hasieratik egin ditugula ordu ekstra gehigarriak, hogeita mabost ordu egin ordez, ba, berroita bi ordu terdi egin dugu ia astero, eta horrek suposatzen duen neke eta sakrifizioarekin, Beraz, gu guzti zarrituta geritu gera. Beraz, lehenengo gauza egin duguna da, itzordu bat eskatu zuzendaritzarekin, eta beraz, zuzendaritzak hasieratik esan digu, ez dute zer jakin nahi. Hor ari zira, mintzatzen, eh, lab sindikatuaren izenean, eh? Beraz, gu egin duguna da, biltzar nagusi bat, ez lab sindikatua bakarrik, egin dugu biltzar nagusi bat, esan da sokoan, bai lab eta bai zebdete sindikatak direla, beraz, bi sindikaten izenean biltzar nagusi bat egin dugu, Hor, ba, irurogei, iruita bat langile elkartu gira, eta hor erabaki dugu, ba, elkarrizeta bat, ba, bideratzea zuzendaritzarekin. Beraz, zuzendaritzak esan dugu ezetz, ezetz, eta ezetz. Beraz, ez gara jasoak izan. Ez zuen nahi bilkurarik, eh, simpleki? Ez, ez zuen nahi bilkurarik, elkarrizketarik. Hoiek esaten zuten, prozedura bat martxan jarria da, beraz, eh, ikusi bar da, prozedura horrek zer ematen duen, besterik ez. Beraz, bitartean, ez zuten nahi elkarrizketarik gurekin. Beraz, guera baki dugu ba, arazoa kanporatzea, prozedura martxan zen, baina oraindik ez zuen jaso notifikaziorik eh, kanporatzea beraz gu esan dugu, saiatuko gera dena, ba, zuzen atzera egiteko prozedura horrekiko. Beraz, hortik aurrera, jakinez, emez hortzia zela zen azken astea, laneko azken astea, beraz, greba batzuk egin ditugu, joan gera politikoak ere interpelatzea, joan gera endaiako gizartea interpelatzea ere, saiatzeko, ba, zuzendaritzak, atzera egitea, prozedura horrekiko. Iduriz, eren, e, muruaga, ez da bai. martxatu, zenta eh, kanporatze gutuna, eh, atzo berean ukandu, Sebastian Iriaktek? Ba, ukandu, hogeita seian, e, astelen, e, ustu, astelen azela, ez astertean, astertean, bai. jaso du hor, Eta esan mar ikusi dugu gutuna eta hogeita bian bidalia izan da beraz uh, bia hau da gure azken lan egunean bidalia izan da. Mm. Eta pentsatzen dugu hori nahitan egin izan dela, jakinez itxia zela aste hontan, beraz eh, ba, protestak eta ahultzeko pentsatzen dugu hor eh, erabaki dutela eskutitza bidaltzea. gutun hortan ze idatzia da zuzen? Idatzia da kanporatze data, razoinak xeak eta dena, ze, ze bada zuzen gutunan? Idatzia dena, bon, gutunak egiten ditu bi horri, baina dena dago eh, bere produktibitatekotaren uh, eh, argumento hoietan. Eh? Beraz, esaten da argiki bera kontratuan dula uh, eh, eguneko laita maseia egiteko ba, klausula bat, eta egiten iritsi dela, hor esaten du, 2008an iritsi dela eguneko larogeita bostera. Beraz, eh, horregatik ez dela iristen eh, helburuetara eta horregatik ba, kanporatzen dutela. Hmm. Erran bar da, sokoa dela eh, zera, aulkiak egiten diren enpresa bat, ez aulkiak bakarrik menturaz? Ba, bai, aulkiak, nagusiki aulkiak egiten dena. <clears throat> nahi langile bakotsak ara kontrolatu duzutela, zer lan fornitu zuen zer produktibitate egin bar Hori da, um, fite esplikatzeko denak badugu bo, produktibitatean gaudenok, eh? badugu baditugu fitxak, lan fitxa batzuk, beraz fitxa horietan adibide, adibide bat emateko, aurki bat egiteko, ematen dizkizu, 6 minuta. Beraz, ordu batean egin barituzu amar aurki. Beraz, hortara ez bazera iristen, hori da produktibitatea, egiten baituzu ba, amar baino gutxiago, baina ez zera iristen, euneko-euneko kotara. Hmm, Beraz, jakimar da, eh, denbora hoiek guk zalantzan jartzen ditugula hilabetero enpresa komiteko bilkuretan, zenta denbora hoiek unilateralki zuzendaritza jartzen ditu. Jakimar da, gaur 6 minututan dagoena, bihar 5 minututan izaten aldela. Eta hori zuzendaritzak erabak, e, zuzendaritzaren erabakia da. Mm. Be, berez gutunera itzultzeko, beraz uh, idatzia da ez duela egin, behar produk, egin beharreko produkzioa egiten, eh? eguneko laro masia zuen eta laro eta egiten dola. besterik idatzia da, data batzu badira? Bo, datak bo, ikusten dugu hogeita bilan bidalia izan dena, eta gero ba, prozedura, prozeduraren datak daude, ba, benduaren sortzian nola ukan zuen gutun hori, dola elkarrizketa, pasada eh, mesortzian, eta gero ezago beste, beste datarik. Idatzia da adibidez, eh, hor kanporatua da, berretza lanean astekoak zizte ustut iruan, iruan jadanik ezingo du joan lanera, eh? Ez, normalki bada ditzen dena le preavi, eh? le preavi betetzeko, beraz bila betekoa du berak, beraz eh, berari esaten diote etxean gelditu eta pagatuko dizugu preavi hori. Beraz ez da gehiotorriko lanera. Eta kontratua moztuko da uh, martxoaren bilan. Sebastien Iriak txokoako langilea kanporatua izan dela, gutun ofiziala asteuntan eh, berean eh, ukandu, eren eh, muruaga gurekin zaitugu, zure txokoako langilea eta lab sindikatuko kidea, aipatzen zinuen beraz gutunean zeidatzia zen uh, ostion. Orain, um, aipatu duzu ere lab sindikatoren ustez ikusterikorik baduela Um, joan den edo astetan edo hilabetetan Sebastian Iriart mm, mobilizatu izana greba inguruetan eta eta horrek ez zuen ustez badu ondorio? Bai, gure ustez eh, mezua zuzendaritzaren argia da. Gure ustez uh, kanporaketa ez da bat ere justifikatua, beraz gure ustez ehiazko arrazoia da, ba, piretik aurrera, ba, zuzendaritzak eramaten duen soldata politika salatzeko, egin den mugimenduaren kontra egiteko. Eta gure ustez mezu argi-argia da, da esateko, kasu guk hartzen ditugun erabakien kontra bazoazte, badakizute ze ondorio ekartzen alduen. Hori da gurustez, benetazko mezua eta benetazko arrazoia. Esan behar da, Sebastian Iriart ba, oso aktibo izan dela mugimendu hortan, greba mugimendu hortan, eta oraindik irekia dagon greba mugimendu hortan, eta guretzat argi da horregatik kanporatzen dutela. Hmm. gero, bai, bai, segi bai. barkatu. Ez, gero, esan behar dugu ere, gure ustez ere, Macron legearen biktima bat dela, Sebastien Riart, ez da, ez da kasoitatea erez bi urteko entzineko tasuna duen langile bat kanporatzea, badira beste langile batzu, igual produktibitate gutxiago dutena, baina antzineko tasun gehiago dutena, eta aurre ere guretzat zuzendaritzak kalkulu ekonomiko bat egiten du, jakin behar da Macron legearen ondorioz arrazoerigabeko kanporatzeak mugatuak dituztela indemnizazioak, beraz bere kasuan, adibidez, bi urteko entzineko tasunarekin, gehien, gehienek, gehienez, ukango dituela, hiru jabeteko kalte ordainak. Eta lehen legea baino lehen, ziren, sei labete minimo ko kalte ordainak. Beraz, hor ere, gurustez ere, kalkulu ekonomiko bat egonda. Hori, eh, konbenio kolektiboaren araberakoak dira, pentsatzen dut? Ez, ez da komunio kolektiboa, hori da lan legeak, eh, arabera. Ados. Um, orain, uh, eren muruaga, um, aipatu haintzin eh, segida, ze izanen den historia honen segida, uh, sokoa, kooperatiba da, lab sindikatuak ere dudan ezartzen du, kooperatiba izaite hori egiteko maneretan? hemen argitu nahiko nuke, uh, egiazki, sokoa ez dela kooperatiba bat sozietea anonim bat da. Beraz, hori ah, argiki esan behar da. Beraz, horrek ze suposatzen du, suposatzen du, batenak ez dugula ah, langile bat ezabozka bat, da akzioen araberako bozka, eta beraz, guretzat ere, hori baditu bere ondorioak, guretzat sokoak nahi duna da, nahizta gero dibidendo gehiago bere akzionisten zako, eta horregatik presioa jartzen digute, ba produktibitatea nahizta gero altuago izateko. Orain, eh, zein izanen da historia honen eh, segida, izanen baita segida bat? Bai, bo, esan behar da, aste honetan erran bezala, orain itxia dago enpresa, berrizasiko gira lanean hor eh, produkzioan iruan, eh, urtarelaren iruan, berrazia danik, biltzar gusi batera ditzen dugu, iruan bertan, goizuko amaretan, ba, ikusteko zen izango den borroka honen segida. Hmm. Biltzar nagusia zer, eh, zer da? Langile guziak e, eh, komitatuak dira, nok parte hartzen du biltzar nagusia hortan? Bai, sindikatuek eh, ditzen dute biltzar nagusia, osoko diren bi sindikatuak, eta, eta LAB sindikatak, eta edozein langile parte hartzen aldu biltzar nagusia horietan. Guk beti esan dugu, guk gure proposamenak engo ditugu, LAB bezala eta ZDT-ek bezala, mainera baki guziak, langile guzien artean hartzen dira. Zan da langile dira sokoan gaur egun? Beraz, sokoan gaur egun dira berreunda berrogei langile, gutxi gora bera, eh? eta hori emendatze joaten ari da, zenta esamar da, sifrak nahizte gero handiagoak direla, Beraz, eh, pentsatzen dugu hemendik uh, eh, leizterrera, berreunda borretamarrak pasako ditugula ere bai. Joan, eh, inguruan, abendu untan ere greba egin duzu, ustut, irurugoita 6 zineztela, irurugoita 2 zineztela, ez da inbeste azkenean? Bo, zaila da, ez, egia da, zaila da. Hor bat ez ere dugu kanporatze arrisku bat, prozedura bat, beraz eh, esamar da, ba, langileak eh, ba, oso eh, daudela, ezakindora esan, daude esiopean, bai eta beldurrez hori da, beldurrez daude, beraz zaila da hor erakustea, batez ere mezu honen aintzinean, eta azken finean ikusten dugu kanporatze bat oso merke ateratzen dela zuzendaritzari, beraz orain nor mugituko da, hori da gure kezka ere. Hmm. Horako mezuak pasaraztean, egia da, ba, langileak esaten du, ups, ba, nik edituko nahi nire txokoan, eta zutezer esango, hola ez jate kanporatuko, eta horrek badu bere bere efektibitatea. Rende, esan dezakegu bai. Ba, ikusi da lehen mobilizazioetan ez lehen mobilizazioak ez dutela ukan eh, uste donai zinuten uh, ondorioa, zenta azkenean eh, hala ere kanporaketa gutuna ukandu Sebastian uh, Iriartek. Uh, orain behar bada alde juridikoa izanen da inzaiten alden pista, prudom edo olako zerbait? Bai, bai, bai. Orain uh, ba, argiki bera neustez eta bo, argidu ere joango dela prudometara. Piskatera kusteko, ba, azken finean bere eh, kanporaketa ez justifikatua. Beraz, lehen erran bezala, eh, hori ere neuste zuzendaritzak kalkulatua du, zenta naiz eta irabazi prudometan, lehen aipatzen nuen bezala, Macron legeari esker, edo gatik, ba, azken finean, naiz eta irabazi, hiru hilabete terdiko eh, bakarrik kalte ordainak izango ditu. Beraz, hori gehien gehienik. Beraz, galtzen, badu Sebastian Iriartek, ebe, eh, berak eh, pagatu barko ditu uh, prozedurako gastuak. Baina beti iru hilabete horiek izango ditu? Ez, hor ari gira kanporatze kalte ordainetaz. Bai. Eh? Ez, ez ez da uh, endemite lizanziman ditutakoa. Hori beti ukango du. Gauza ah. da, gero arrazoeri gabeko kanporatze bat bada, bada, deitzen dena, uh, endemite Euh, pour, pour uh, uh, zankoz gere serioz, indemnizazio batzuk. Eh? Ah, batzuk. Hori da, kalte ordain batzuk, arrazoiez gabeko kanporatzea izateagatik. Eta hor da Macronen legeak nun jarri ditun bere mugak. Eta esan da, gaur egun legea baino lehen ziren seira bete minimo kalte ordain horiek, jakinez balangileak kanpoan dela arrazoiri gabe, eta gaur egun Macronen legeak albidatzen duna da, muga bat jartzea, eta beraz enpresariak badakite naiz eta arrazoirik gabe bota langile bat, badutela muga bat dela hor aintzinekotasunarekiko muga bat, bere kasuan hiru jabete terdikoa izango dena. Hmm. Esperantza gutxi beraz prozedura hortan. Guk aipatuko duguna gero hori da arrazorik gabeko kanporaketa baten uh, kanporaketa bat bada. Guk uh, aipatuko duguna da kanporaketa nuloa guk esango duguna da grebak egiteagatik eta beste arrazoiengatik kanporatu dutela eta hori epaitegiako onartzen badu berriz sartu barko da enpresan. Beraz, hori da ziman nul deitutakoa. Eta horren esperantza baduzue? Horren esperantza dugu, guk gure argumentu guziak baditugu, esateko produktibitatea ez dela egiazko arrazoia, eta hor badira argumentu handana bat, eta guk badakigu ere bere izan dela grebetan parte hartu duen langile eh, bat, oso aktiboki parte hartu duna, eta hori guk aintzinatuko dugu, ikusko dugu gero epaitegiak zer esaten duen. Hmm. Luze joan daiteke? Bai, bai, esan eh, bar da, bon, azken finean eh, bataz beste, priometako prozedura bat uh, amaika hilabete egiten ditula bataz beste, gero esan da ere, naiz eta sententzia bat egon, errekurritu egiten aldela, eta beraz gero pasatzen gera apel dituriko ba, beste epaitegi batetara. Eta suspentsiboa eta, da, markatu eren, suspentsiboa da? Nahi doran, hori epaileak, epaileak erabakitzen dute, edo eh, bete beharra den, edo ez. Hori hmm. ikusteke da epaileak erabakitzen dute. Ados, ados. Beraz, e, ba, posible da, oino posible da, e, eh, domenturaz litekena da, iruan ez eh, berriz lanera sartzea zibazien iriakt. Ah, hori seur da, bitartean, hmm. prozedura martxan den bitartean, ezage jo etorriko sokoara, hori hori seur da bai. Lab eta ZFDT mm, bukatzeko mobilizatuko zirezte, zer dira mobilizazioak heldu diren egunetan, baduzue plan bat egina? saiatzen gira proposamenak aurrera ematen, baina eh, errandu dan bezara lehen, azken finean biltzar nagusiak erabakiko du, beraz hor guk karko ditugu gure proposamenak eta gero langile guziak erabakiko dute eh, zer egingo dugun. Hmm, biltzar nagusia iruan, beraz.